บุ๊กทูเจ็ดสิบห้า сімдесят п'ять เหตุผลบางประการ щось обґрунтовувати одине ทำไมคุณไม่มาคะ Чому ви не приходите? อากาศแย่มาก Погода дуже погана. ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก Я не прийду, тому що погода погана. ทำไมเขาถึงไม่มาคะ Чому він не приходить? เขาไม่ได้รับเชิญ Він не запрошений. เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ Він не прийде, тому що він не запрошений. ทำไมคุณไม่มาคะ Чому ти не приходиш? ดิฉันไม่มีเวลา Я не маю часу. ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา Я не прийду, тому що я не маю часу. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Чому ти не залишаєшся? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ Я повинен ще працювати. ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Я не залишаюся, тому що я повинен ще працювати.